champion σε όλου του Thank you.

would be create money

ξεπερά. Διότι μέσα που λέει στην Ευρώπη να education Because you know of the team. this. We're going to καταφέρνει σε φραγιά. Αλλά αν πει τι να περιμένει από μια χώρα που έχει άγαλμα

que porque to Και τα αν δεν πειράζει. Θα μπει το επόμενο. Και να κάνει ομορφή τη κεφαλή. Άνθρωπο είναι. Καταλαβαίνει τι έχει Λοιπόν, τι θα για να του το φαλήλο. Τι θα είναι μόνο. Αυτό είναι μόνο. Σε putting it understanding